a nyújtsa vetett ágya, magasra van vetve, Rózsa Sándor a csákóját rajta felejtette. Hozd ki, Júlcsa, a csákómat, hadd tegyem a fejemre, hogy ne süss a fényes nap a virágos kék szemembe.